Сура Ат-Тахрим. Запрещение. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم О пророк, почему ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах, стремясь угодить своим женам? Аллах прощающий, милосердный. قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم Аллах установил для вас путь освобождения от ваших клятв. Аллах ваш покровитель, Он знающий, мудрый. واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نباها به قالت من انباك هذا قال نبأني العليم الخبير Вот пророк поверил тайну одной из своих жен. Когда же она рассказала ее, и Аллах открыл это ему, он дал знать о части этого и утаил другую часть. Она сказала, «Кто сообщил тебе об этом?» Он сказал, мне сообщил знающий, ведающий. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين если вы обе раскаетесь перед Аллахом, то ведь ваши сердца уже уклонились в сторону. Если же вы станете поддерживать друг друга против него, то ведь ему покровительствует Аллах, а Джибриль и праведные верующие являются его друзьями. А кроме того, ангелы помогают ему. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا Если он разведется с вами, то его Господь может заменить вас женами, которые будут лучше вас и будут мусульманками, верующими, покорными, кающимися, поклоняющимися, постящимися, как побывавшими замужем, так и девственницами. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون О те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повеления Аллаха и выполняют все, что им велено. يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون О те, которые не уверовали, не оправдывайтесь сегодня, вам воздают только за то, что вы совершали.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 Может быть, ваш Господь простит ваши злодеяния и введет вас в райские сады, в которых текут реки, в тот день, когда Аллах не опозорит пророка и тех, кто уверовал вместе с ним. Их свет будет сиять перед ними и справа. Они скажут, «Господь наш, дай нам света сполна и прости нас. Воистину, Ты способен на всякую вещь». يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير О пророк, сражайся с неверующими и лицемерами и будь суров с ними, их пристанищем будет гиенна.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 Обе были замужем за рабами из числа наших праведных рабов. Они предали своих мужей, и те не спасли их от Аллаха. Им было сказано «Войдите в огонь вместе с теми, кто входит туда». وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين Аллах привел в качестве примера о верующих жену фараона. Вот она сказала, «Господи, спаси меня от фараона и его деяний, возведи для меня дом в раю возле Тебя и спаси меня от несправедливых людей». ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين А также Марьям, дочь Имрана, которая сберегла целомудрие, и мы вдохнули через него, через вырез на ее одежде, посредством нашего духа, Джибриля. Она уверовала в слова своего Господа и его Писания – и была одной из покорных.